Վաշինգտոնում արշավ կծավալվի կոչանելով նպաստել ադրբեջանական ագրեսիայի ֆոնին Արցախում խաղաղության հաստատմանը։ Խորհրդային տարիներին հերհերը Մարտունու շրջանի խոշոր գյուղերից էր։ Ստեփանակերտում գործում է Արցախի մարտական ակումբը։ Տեղական նշանակության ճանապարհները բարեկարգման կարիք ունեն։ Վրաստանը հավանական է իրանական գազ կստանա։ Արարատ կոնյակը աճուրդում վաճառվել է 120 000 դոլարով։ Այժմ այս ամենի մասին հանրամասն։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով նորմալ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը այլընտրանք չի տեսնում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Մոսկվան աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու Հայաստանի նվիրմանը մտքին, Դավիթ Բաբայանն ասել է, որ դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս երկու կարևորագույն գործոն. Առաջինն այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրները չեն տեսնում խաղաղ կարգավորման այլընտրանք։ Այսինքն, ցանկացած ուժային տարբերակ կամ այն կիրառելու սпарնալիք անընդունելի են համարում։ Սա շատ կարևոր եւ ողջունելի է։ Երկրորդն էլ այն է, որ նրանք Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությունը նույնպես չեն ընդունում։ Սա հատկապես կարևոր է հաշվի առնելով, որ պաշտոնական Բաքուն անընդհատ շահարկում է այս գործոնը։ Միշտ փորձում է ինչ-որ այլ ընտրանքային ձևաչափեր գտնել։ Բնականաբար նման հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ոչ միայն անընդունելի է, այլև երևի թե համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվելու թույլ չտալու նման զարգացումները, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Դիտարկմանը, թե հակամարտության կարգավորման այլ ընտրանքային տարբերակների մասին վերջին շրջանում հաջախակի է խոսվում, հատկապես ինչի մասին է խոսքը, նա արձագանքեց, թե դրանք ուղակի շահարկումներ են։ Բաքուն այդքան քաղաքական ու նույնիսկ բարոյական ռեսուրս չունի Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու։ Առավելագույնը, ինչ նա կարող է անել, ձևաչափը տապալելն է, բանակցություններին չմասնակցելը եւ այլն, բայց սա հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Դրա համար նրանք պարզապես շահարկում են այդ քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, ասել է Դավիթ Բաբայանը, նշելով թե այն գաղափարները, որոնք նրանք առաջ են քաշում, օրինակ Թուրքիայի մասնակցությունը, Ադրբեջանի հետ սերտ կապեր ու տնտեսական շահեր ունեցող այլ պետությունների ներգրավումը բանակցային գործընթացին Այս ամենը ցույց են տալիս, որ Բաքուն ուղակի որևէ ռեալ հիմք չունի իրականացնելու։ ԱՄՆ-ի հայդատի հանձնախումբը պատրաստում է դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին Վաշինգտոնի Կապիտոլ Հիլում արշավ կազմակերպել, որի նպատակն է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին կոչ անել նպաստել Ադրբեջանի կողմից սավալված ագրեսիայի ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատմանը։ Արշավի կազմակերպիչները մասնակցության հրավեր են ուղարկել Արցախի բարեկամներին, որ เป զի նրանց զայները հասնեն ԱՄՆ-ի կառավարությանն ու ստիպեն տարածաշրջանում ատելություն տարածող ու պատերազմ տենչացող Ադրբեջանին հաշվետու լինել իր կողմից իրագործվող բռնությունների ու սպառնալիքների համար։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ հաջակցություն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման արշավի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում տեղի կունենան մի շարք հանդիպումներ, որոնց կմասնակցեն հայամետ դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներ, ԼՂՀ կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ԱՄՆ-ի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Խորհրդային տարիներին հերհերը Մարտունու շրջանի խոշոր գյուղերից էր պատմում է Բելլա Լալայանը։ Հերհերը նախքան պատերազմը Արցախի ամենախիտ բնակեցված գյուղերից է եղել վաղանցյալում մոտ 1000 բնակչով։ Մեծ հայրենականին, ինչպես ասում են գյուղի տարեցները, հերհերից մասնակցել է ավելի քան 300 հոգի, որոնց մեծ մասը զոհվեցին այդ պատերազմում։ Պատերազմից հետո խորթային տարիներին գյուղն ունեցել է մոտ 800 բնակիչ, այս թիվն էլ Արցախյան պատերազմից հետո նվազել, հասել է 640-ի 130 տնտեսությամբ։ Սակայն դինամիկան հույս է տալիս, որ գյուղի բնակչության թվի աճ կունենանք, իսկ նախադպրոց երեքական տարիքի երեխաների թիվը հասնում է 50-ի, տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանը։ Դպրոցի շենքը, որ լավագույններից է Արցախում, կառուցվել է 2003 թվականին ֆրանսահայ բարերարներ Հրաչ եւ Էլիզաբետ Սիսերյանների կողմից։ Հետագայում բարերարները կառուցել են նաեւ առանձին մարզադահլիճ։ Դպրոցական շենքի համալիրը կրում է բարերարների ծնողների Ալիս եւ Գեգամ Սիսերյանների անունը։ Դպրոցի տնօրեն Սարգիս Գրիգորյանի խոսքով ստեղծված պայմանները անշուշտ դրականորեն են են ազդում ուսման մակարդակի վրա։ Իհարկե մեծ նշանակություն ունի դպրոցական շենքը, ապահովվածությունը, կաբինետային համակարգը, լաբորատոր սարքավորումները, չնայած տարեց տարի աշակերտների թվականակը նվազում է, բայց աշխատում ենք ուսման որակը պահել նույն մակարդակի վրա, Իսկ ուսմավորակի մասին խոսում են փաստերը վերջին մի քանի տարիներին շարունակ հերհերի դպրոցի աշակերտները առաջնակարգ տեղեր են զբաղեցնում թե հանրապետական, թե համահայկական օլիմպիադաներում։ Դպրոցը արդեն 5-6 տարի է առաջնակարգ ցուցանիշներ ունի թե շրջանում, թե հանրապետությունում աշակերտներից մասնակցություն են ունեցել հանրապետական, համահայկական օլիմպիադաներին։ Մեր շրջանավարտները մեծ հաջողությամբ ընդունելիության քննություններին հազմ թե Արցախի բուհերում թե Երևանյան բուհերում սովորելու համար։ Այս տարի դպրոցի առաջին դասարան է ընդունվել 10 աշակերտ։ Սա հուսադրող է, որ մի օր կրթօջախի պատերի ներսում կվերահաստատվի նույն աշխուժ աշակերտական աղմուկը, որ ուներ հերհերի նախապատերազմյան դպրոցը։ Թվականակը աճել է թե առաջին դասարանցիներից, թե հարևան հիմնական դպրոցներից եկածների հաշվին։ Այսօր ունենք 80 աշակերտ։ Կարող եմ ասել, որ նույն տեմպով, նույն թվականակով առնվազն կշարունակվի մոտակա 10-15 տարիներին, քանի որ աճից ելնելով եմ ասում։ Բելալալայան այսօր Ստեփանակերտում գործում է Արցախի մարտական ակումբը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի մարտական ակումբն իր աշխատանքներն է սկսել Ստեփանակերտում։ Ակումբը կազմակերպում է բարբերական պարապմունքներ երիտասարդների մարտական պատրաստվածության բարձրացման նպատակով։ Հանդիպումները տեղի են ունենում Ստեփանակերտի առաջին դպրոցում շաբաթական 2 անգամ՝ երեկոյան ժամը 19-ին, ընդգրկելով ռազմագիտության եւ դրան հարող ոլորտների վերաբերյալ տեսական գիտելիքների տրամադրում, ֆիզիկական պատրաստվածություն, գլխավորապես ինքնապաշտպանություն, արևելյան մարտարվեստ եւ մարտական գործնական հմտություններ, ինչպես օրինակ կրակային շարային պատրաստություն, ծանոթացում զենքերին եւ այլն։ Դասընթացները վարում են ռազմագիտության եւ մարտարվեստի հմուտ մասնագետներ, ինչպես նաեւ ակումբը բարբերաբար հյուրընկալելու է զինվորականների, ազատամարտիկների, պատմաբանների, քաղաքագետների եւ այլ մասնագետների, ովքեր պահանջվող թեմաների շուրջ դասախոսություններ կկարդան։ Երեք ակումբի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ ջոկերը տեսական պարապմունքի համար պատրաստել էին հետաքրքիր նյութեր՝ ռուսական T-72, իսրայելական Merkava եւ ամերիկյան Abrams տանկերի մաս մասին։ Այս մասին մանրամասնում է Մարտական ակումբի առաջին ջոկի անդամ իրավաբան Դավիթ Բաղարյանը։ Երկու շաբաթ արդեն որ պարապում ենք շատ դրական կողմերով լիա Սկզբի օրվանից էլ գալիս եմ։ Պարապմունքները բաժանված են 3 մասի՝ կրակային պատրաստություն, տեսական պատրաստություն եւ ֆիզպատրաստություն։ Այսօր անցկացրեցինք տեսական պարապմունք նվիրված 3 գերխոշոր տերությունների տանկերի Ռուսաստանի T-72, որը ներկայացրեց առաջի ջոկը, արդեն հասցրեցինք բաժանվել ջոկերի։ Երկրորդ ջոկը ներկայացրեց Իսրայելի Մերկավա տանկը եւ երրորդ ջոկը Ամերիկայի Աբրամսը քնարկվեց, վերլուծվեց, բնականաբար Բարսետը 72-ը հաղթեց։ Հետո անցանք ֆիզ պատրաստության, ընկեր Հարութը շատ ինտենսիվ, շատ լավ պարապմունքներ անցկացնում մեզ հետ։ Հույսով եմ հետագայում մեր շարքերը ավելի կհամալրվեն, կշատանանք, Աղջիկները մեծ ամասնություն են կազմում։ Առաջին հերթին այն փաստը, որ ես չեմ ծառայել, ակումբը ինձ ուսուցանում է զենքի ճիշտ կիրառելուն, ճիշտ նշան բռնելու, կրակելու։ Ֆիզպատրաստությունը զարգացնում է մարտական հոգին, ֆիզիկական ունակություններս, Այսպիսով Արցախի մարտական ակումբն անկախ հասարակական նախաձեռնություն է, որը համագործակցելու է պետական եւ հասարակական համապատասխան կառույցների հետ։ Ակումբին կարող են անդամակցել 18-ից 35 տարեկան եւ տղաներ եւ աղջիկներ կամավոր հիմունքներով, սակայն նշված տարիքային միջակայքին համապատասխանելը դոգմատիկ պայման չէ։ Ըստ ամենայնի միայն մարզումներով չեն սահմանափակվի, նախատեսվում է հետագայում կազմակերպել նաև այցեր զորամասեր ու հրաձգարաններ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Հադրութի շրջանի տեղական նշանակության ճանապարհները վերանորոգման եւ բարեկարգման կարիք ունեն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման եւ շահագործման աշխատանքները իրականացնում է Արցախողի Փակ բաժնետիրական ընկերության հաջորդի տեղամասը, որը ղեկավարում է Միքայել Ասրյանը։ Տեղամասը հանգրվանել է Ազով գյուղում տեղամասում աշխատում են 7 հոգի։ Սակավաթիվ այդ կոլեկտիվով տեղամասը որոշակի աշխատանքներ է իրականացնում շրջանի տեղական նշանակության ճանապարհների վերանորոգման եւ շահագործման ուղղությամբ։ 2015 թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն տեղամասի կողմից բարեվակման վերանորոգման աշխատանքները իրականացրել Հիսիս Արամ Մայրուղուց, Դիզափայտի Ստորոտ, Խճապեր, Արտագետի Քինթաղեր Խանջաձոր համայնքները տանող ճանապարհների վրա։ Վերանորոգվել է նաեւ Հադրուտ Թավարսեր Վարդաշատ ճանապարհը։ Կոլեկտիվի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատվությամբ է կատարում իր պարտականիցները։ Միջին աշխատավարձը կոլեկտիվում կազմում է 150-ից 170 հազար դրամ։ Գերության հադուրից տեղամասը ապահովում է նաև տեղական նշանակության ճանապարհների շահագործումը։ Զմրա ժամանակահատվածում ճանապարհների երթևեկությունը ապահովելու համար ճանապարհների որոշ մասերում կուտակվել են համապատասխան քանակի ավազ եւ խիչ։ Ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները մոտ օրերը ձեռք բերել նաեւ տեխնիկական ա։ Ներկայությամբ տեղամասը վերանորոգման աշխատանքների իրականացնում 9 կիլոմետր մեխանական ճանապարհի վրա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանի կարծիքով երիտասարդությունը եւ մանավանդ ուսանող երիտասարդությունը երկրի վաղվա դեմքն են։ Նրանց մեջ են վաղվա գիտնականները, ստեղծագործ մտավորականները, քաղաքական գործիչները եւ ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր վաղը պետք է ողջ երկրի ու ժողովրդի անունից կայացնեն պատասխանատու որոշումներ։ Երիտասարդության միջազգային օրվա արդիվ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ Կոբիկ Աբրահամյանն ասել է. «Դուք այն սերունդն եք, որ ծնվել է անկախ Հայաստանում, որ անհամեմատ ավելի մեծ հնարավորություններ է ունեցել եւ ունի ստանալու թե գիտական, թե ցանկացած այլ տեղեկատվություն աշխարհի մասին։ Դուք անձամբ ձեզ համար, ձեր ընտանիքների եւ երկրի համար կարող եք անել ավելին, քան արել են ձեր նախնիները։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաների բացառիկ առաջընթացը, որ կարելի է թռիչ կանվանել էլ կրկին գալիս է հաստատելու եւ ընդգծելու, որ մարդկային կապիտալն ավելի թանկ է, քան բնական ռեսուրսները։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով երիտասարդները մեր ժողովրդի եւ անձամբ իրենց համար պետք է դառնան այդ մարդկային կապիտալը, որը դատապարտված է մրցելու բնական ռեսուրսներ վաճառողների հետ, ավելին դատապարտված է նրանց հաղթելու։ Մեքսերնդի աչքի առաջ վերափոխվեց աշխարհը։ Ձեր սերնդի կյանքում այդ փոփոխությունները լինելու են ավելի արմատական ու տեսանելի։ Ձեր երեխաները ընտրելու են մասնագիտություններ, որոնց մասին դուք գաղափար չունեք, որովհետև այդ մասնագիտություններն այսօր դեռ գոյություն չունեն։ Ես խոսում եմ վաղվա աշխարհի եւ վաղվա Հայաստանի մասին։ Ես խոսում եմ այն հասարակության մասին, որը վաղը պետք է ներկայանա ձեզնով, ասել է Հովիկ Աբ รา համյանը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիձինա Իվանիշվիլին հայտարարել է, թե մեծ է հավանականությունը, որ Վրաստանն իրանական գազ կստանա։ Իվանիշվիլիի խոսքով շատ կարևոր է Իրանի հետ հնարավորինս ամուր եւ խոր առևտրային հարաբերություններ հաստատել։ Մոտ երկու ամիս առաջ ես հանդիպում եմ ունեցել ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ։ Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք նաև կառավարության այլ անդամների հետ տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Իրանը, Չինաստանն ու Ռուսաստանը մեզ շատ են պետք, եւ ես կարծում եմ մեծ է հավանականությունը, որ իրանական գազը մտնի Վրաստան, հայտարարել է Իվանիշվիլին ու ընդգծել, որ չի կարող խոսել մանրամասների մասին, քանի դեռ կառավարությունն ինքն այդ հարցերը չի ներկայացրել հանրությանը։ Իվանիշվիլիի խոսքով ինքը բանակցություններին մասնակցում է որպես գործարար։ Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն 2015-ի նոյեմբերի 5-ին հայտարարել է, որ ապագայում Վրաստանը կարող է գազ գնել Իրանից։ Ավելի վաղ Վրաստանի փոխվարչապետ եւ էներգետիկայի նախարարը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը չունի այնքան ռեսուրսներ, որ կարողանա բավարարել Վրաստանի գազի պահանջարկը։ Ոստի Վրաստանին գազի լրացուցիչ ծավալը հարկավոր Ռուսաստանից։ 70 տարվա Արարատ հայկական կոնյակը աճուրդում վաճառվել է 80000 ֆունտով, մոտ 120000 դոլար։ Աճուրդը նվիրված էր մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի մահվան 50-րդ տարելիցին։ Աճուրդի ընթացքում վաճառքի են հանվել ալկոհոլի, սիգարների, հագուստի եւ կենցաղային այլ իրերի Չերչիլի նախընտրած ապրանքատեսակները։ Աճուրդը կազմակերպել էր Մոնակոյի արքայազն Ալբեր II-ը։ Մասնակցել է նաև Մեծ Բրիտանիայի Մոնակոյի դեսպան Էվելին Գենթան, Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը, Սաուդյան Արաբիայի արքայազն Ալ-Վալիդը։ Աճուրդից ստացված հասույթը փոխանցվել է արքայազն Ալբերի կլիմայի փոփոխությունների անապատասման դեմ պայքարի եւ կենսաբազմազանության հիմնադրամին։ Ուինստոն Չերչիլը հայկական կոնյակի մեծ սիրահար էր, որը ըստ որոշ տեղեկությունների առաջին անգամ այն փորձել է 1943 թվականին Յալթայի կոնֆերանսում։ Աճուրդում վաճառված կոնյակը Երևանի կոնյակի գործարանի բացառիկ հավաքածուից է, աճուրդին այն տրամադրել էր դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Մարզասերների համար FIFA-ի նախագահի տեխնացու UEFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջիաննի Ինֆանտինոն ընտրվելու դեպքում մտադիր է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարի մասնակիցների թիվը 32-ից հասցնել 40-ի։ FIFA-ի նախագահի տեխնացուներ են նաև FIFA-ի առաջին փոխնախագահ Հորդանանի արքայազն Ալի բին Ալ-Հուսեյնը, FIFA-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին տեղակալ Ժերոմ Շամպանը, Ասիայի ֆուտբոլային կոնֆեդերացիայի նախագահ Շեյխ Սալման բին Իբրահիմ Ալ-Հալիֆան, Լիբերիայի ֆուտբոլային ասոցիացիայի նախագահ Մուսա Բիլիտին, հարավաֆրիկացի Տոկիո Սեքսվալեն եւ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին, որը 90 օրով զրկվել է ֆուտբոլային գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Եթե FIFA-ի Էթիկայի կոմիտեն չհանի այդ արգելքը, ապա Պլատինին չի կարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 5 ցելսիուսը 6-ից 11 աստիճան։ Տաքություն։ հրատվական ծրագիրն ավարտվեց